Svakako, vjednik i vjednica neophodni su riječi Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, njegovih dijela, njegovih postupaka, njegovih savjeta. Jer mi, muslimani, našu lijepu vjeru dini islam gradimo na Kur'anu i na sunnetu, odnosno na Allahovom govoru, riječima uzvišenog Allaha koji se, koji se nalaze u Kur'anu, u mushafu, I također neophodno je da svoju lijepu vjeru dini islam gradimo i na sunnetu, odnosno riječima, dijelima i onome što je poslanik Muhammed alihi salatu wasalam šutnjom odobrio. Upravo zbog toga i postoji ovaj serijal iz riznica Allahovog poslanika alihi salatu wasalam nakon što imamo i serijal tumačenje časnog Kur'ana. Za danas imamo svima nama prijeko potreban hadis. Hadis posebne vrijednosti govori o posebnom dobru. Rad po ovom hadisu uz Allahovu pomoć pomoći će nam u mnogim situacijama. Ako budemo ovaj hadis znali, ispravno razumijeli, ako Bog da kada se nađemo u situacijama o kojima on govori, znaćemo uz Allahovu pomoć postupiti kako treba. O čemu se radi? Prenosi se od Nawasa ibn Sem'ana, časnog plemenitog ashaba, Nawasa ibn Sem'ana radijallahu an, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao, el birru husnul huluk, والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس Rekao je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam dobročinstvo ili dobro jeste lijepo ponašanje a grijeh jeste ono što uznemiri tvoju dušu ono zbog čega budeš uznemiren, što te kopka i prezireš da ljudi saznaju o tebi za to. Kaže Allah poslanik, alaihi salatu o samom ovom hadisu kratko. Dobro ili dobročinstvo jeste lijepo obhođenje, lijepo ponašanje a grijeh jeste ono što te kopka, što te čini nesigurnim, što te čini uznemirenim i što prezireš da ljudi saznaju da se to nalazi pri tebi. I ovaj hadis zabilježio je imam muslim. Sličnog značenja prenosi nam hadis i drugi ashab Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ashab po imenu Wabisa ibn Ma'bed. Poduži hadis u kojem se spominje da je on, ovaj plemeniti ashab Wabisa ibn Ma'bed, došao na skup Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, gdje su pristovali drugi ashabi, pa je polahko prilazio Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, molio prisutne da mu naprave prolaza, želio je da se približi Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, nakon što ga je ugledao vjerovjesnik, rekao mu je da priđe bliže, kada je sjeo vabisa, pitao ga je Allahov poslanik alihi salatu wasalam, jesi li to došao da pitaš o dobru i o zlu? Jesi li to došao o Vabisa da pitaš šta je dobročinstvo, a šta je grijeh? Pa je Vabisa rekao da, Allahov poslaniće. Nakon toga Allahov poslanik alihi salatu wasalam dao je savjet njemu, a i svima nama. Zato je potrebno da znamo za ovaj hadis kao svakako i za mnogi drugi hadise. Rekao je Allahov poslanik alihi salatu wasalam tada, istefti kalbek, upitaj svoje srce. Pitaj svoje srce, odnosno šta je dobro, a šta je zlo. Šta je dobročinstvo, a šta je grijeh. Nakon toga mu je Allahu poslanik alihi salatu sam dao odgovor. El birru ma itme ennet ilihi nefs, vatme enne ilihi l'kalb. Dobro, dobročinstvo je jeste ono na čemu se smiri duša, na čemu je duša spokojna i na čemu se smiri, ustali, učvrsti srce. Wal ismu mahake fi nefsike, wa teraddede fi sadr, wa in eftake nas, wa eftuk. A grijeh jeste ono što kopka tvoju dušu, i ono što se vrti po tvome srcu ne može se smiriti u tvome srcu, pa makar ti ljudi govorili i govorili i govorili da je to dobro. Allahu akbar. Dakle, poseban hadis. Ovaj drugi hadis zabilježio imam Ahmed, i zabilježio imam Darimi i drugi učenjaci hadisa. Ova dva hadisa pojašnjava se kako postupiti u određenim situacijama kada nismo sigurni je li to dobro ili loše. Kako postupiti u određenim situacijama kada nam se srce uznemiri, kada počnemo sumnjati u ispravnost toga dijela ne bismo voljeli da nas neko vidi u tom dijelu, ne bismo, znači to je grih. Ova dva plemenita ashaba do sada se nisu spominjali u ovom našem serijalu, pa je red da makar malo progovorimo o njima, jer je to najbolja generacija ljudi koja se ikada na ovom tunjaluku pojavila. Ashabi, drugovi Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah jalla vala na mnogim mjestima u Kur'anu rekao je za njih radijallahu anhum. Allah je zadovoljan njima. Nažalost, danas muslimani mnoge druge znaju daleko, daleko bolje nego što poznaju ove ashabe s kojima je Allah bio zadovoljan. Mnogi od nas danas priželjkujemo tragamo, žurimo, žudimo za Allahom ljubavlju, za Allahovim zadovoljstvom, o ovakvim ljudima ne znamo ništa. Kakvi su to oni bili pa je Allah bio zadovoljan s njima? Želimo Allahovo zadovoljstvo? Upoznajmo se s njima. Ko su bili oni? Kakvi su bili u vjeri, u obhođenju, u činjenju dobra, ostavljanju zla? da bismo se mogli nadati i mi da Allah bude zadovoljan nama. Na vas ibn Sam'an radijallahu ta'alan je ensarija. Kako kaže imam muslim, rahimehullahu ta'ala. Allahov poslanik alihi salatu wasalam nakon što mu je Neuvas ibn Seman došao Dovio mu je vjerovjesnik alihi salatu sam za bereket. Dovio je Allahu Jalla wala da podari bereketa na vasu ibn Sem'anu radijallahu anhuma. I potrao ga je po njegovoj glavi, po njegovoj kosi. Bio je Nawas ibn Sem'an od ashaba koji su se pridržavali za džamiju Allahov poslanika, alihi salatu osam, odnosno od stanovnika Sofe kaže da je ostao s poslanikom alihi salatu wasalam godinu dana. Nakon što je došao u blizinu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ima muslim kaže da je bio čak i od Ensarija, boravio kod poslanika alihi salatu sam u džami, tako blizu njega, kaže nisam odlazio, nisam namjeravao da odem od poslanika alihi salatu wasalam ili nije me ništa drugo spriječilo da odputujem osim želja da slušam poslanika alihi salatu wasalam kada mu postavljaju pitanja i kada on odgovara. Ili želja da što god više upitam Allaho poslanika alihi salatu wasalam i dobijem odgovore od njega da se okoristim. Pa sam ga pitao o dobru i o zlu, kaže na vas ibn Sam'an radijallahu ta'ala anhuma. Prenosi se od njega 17 hadisa. Kaže se da je 17 hadisa usmeno prenio od Allahovog poslanika alaihi salatu vesselam od kojih je tri zabilježio ima muslim u svome, svome sahihu. Drugi od prenosilaca ovoga hadisa ili sličnog hadisa jeste Vabisa ibn Ma'bed iz plemena Esed ibn Huzeime, došao je Allahov poslaniku alihi salatu wasalam u devetoj godini po hijđri sa svojim sunarodnjacima, sa drugima iz svoga plemena. Tada je primio islam, a zatim nakon što se podučio propisima islama vratio se i nastanio u Šamu. Od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam prenosio je hadise također od Abdullaha ibn Mas'uda, radijallahu ta'ala an. On nam dakle prenosi ovaj veličanstveni hadis Allahovog poslanika alaihi salatu waslam zajedno sa Nawasom ibn Sam'anom radijallahu anhuma. U ovom hadisu poslanik alaihi salatu waslam kaže El birru husnul huluk. Dobročinstvo. Dobročinstvo jeste lijepo ponašanje. Dobročinstvo jeste ono što Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Dobročinstvo nije lahko postići. Zato Allah u suri Al-Ma'ida kaže وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى Potpomažite se u dobrim dijelima i bogobojaznosti. Nije lahko biti bogobojazan. Bogobojaznost nije da plačeš. Bogobojaznost nije da se nekada prisjetiš Allaha. Bogobojaznost nije da te strah samo Allaha. Bogobojaznost je da te taj strah od Allaha i taj plač iz straha od Allaha podstakne da činiš ono što ti je Allah naredio i da se ostaviš onoga što ti je Allah zabranio. Činiti ti sve što je Allah naredio i ostaviti se svega što je Allah zabranio nije lahko. Tome se trebamo podučiti. Zatim kada se podučimo, to treba raditi. A počesto čovjek u životu na ovome svijetu, pogotovo u društvu, okolini kakva jeste, ne nalazi nekoga ko će ga poduprijeti, nekoga ko će ga pomoći. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže tražite, potpomažite se u tome, tražite ko će vam biti od pomoći u bogobojaznosti i dobročinstvu, činjenju dobrih dijela. Kažu pojedini komentatori ovog drugog ajeta sure El Ma'ide da Allah subhanahu wa ta'ala ovdje pod birrom misli na dobra dijela, dakle u ovom kuranskom ajetu da misli na dobra dijela od kojih svi imaju koristi na dunjaluku, dok pod bogobojaznosti misli na dobra dijela ahiretska. Allah dželavala najbolje zna. Ovdje u ovom hadisu poslanik alihi salatu oslam tumači šta je bir. Pa kaže el birru husnul huluk. Dobročinstvo ili dobro jeste lijepo ponašanje, lijepo obhođenje postoje dva vida lijepog ponašanja ili lijepog obhođenja. I oba dva su bitna. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u Kur'ani Kerimu govori o njima, pocrtava ih i isto tako njegov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam u svojim hadisima. Prvi vid lijepog obhođenja, lijepog ponašanja kojeg treba imati svaki vjernik i svaka vjernica – jeste lijepo ponašanje, obhođenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne može čovjek biti vjernik u Allaha, a da se lijepo ne obhodi prema Allahu. Kako se lijepo obhoditi prema Allahu? Šta znači da vjernik ima lijepo obhođenje, lijepo ponašanje sprem svoga gospodara? Znači da prihvata Allahove riječi, da prihvata Allahove propise, da kada otvori Kur'an kaže ovo je objavio, propisao moj gospodar, onaj koji me je stvorio, onaj koji mi je podario blagodati sve na ovome svijetu, on je ovo propisao. I čovjek vjernik iz svog lijepog obhođenja, lijepog edeba prema Allahu subhanahu wa ta'ala treba da prihvati sve, Što god je Allah subhanahu wa ta'ala propisao da to prihvati drage duše i da u svojoj duši nimalo te gobe ne osjeti isprav nekog Allahovog propisa. Kako bolan vjernik može da osjeti te gobu sprem nekog propisa, da mu bude teško praktikovati neki propis kada je Allah taj propis propisao radi tebe, radi tvoje koristi. Allahu naša pokornost, naše odazivanje onome što je on naredio, Allahu to ništa ne koristi, koristi nama. Sve što nam je Allah naredio, naredio nam je radi naše koristi, radi našeg dobra. Sve što nam je Allah zabranio, zabranio je to radi naše koristi, radi našeg dobra. Ništa naša pokornost ili naša nepokornost ne može Allahu koristiti niti nauditi ama baš ništa. Allah toga nije potreban. Allahu to ne treba. To treba nama. Zato lijepo ponašanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da prihvatimo njegove propise, drage duše, potpuno zadovoljni, da nimalo te gobe ne osjetimo u svojim prsima sprem tog propisa, a zatim da taj propis praktikujemo. Da u tom propisu ustrajavamo sve do svoje smrti, kako kaže Allah dželle vala va'bud rabbeke hatta yatiyaka al-yaqin i obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe sve dok ti ne dođe smrt Zatim od lijepog obhođenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala, lijepog ponašanja prema Allahu jeste i da imamo lijepo mišljenje spram svoga gospodara kada nam Allah nešto odredi čovjek svoj život na dunjaluku ne provodi samo u sreći, zadovoljstvu, rahatluku. Svjedoci smo toga svi. Počesto dešavaju nam se iskušenja u nama samima, našim porodicama, našem imetku i mnogo čemu drugom. Pa što god nam Allah propiše, mi to trebamo prihvatiti slično kao i kod propisa drage duše. Time trebamo biti zadovoljni. Jer mi mislimo da je nešto dobro za nas, ono ispadne zlo. I mislimo da je trenutno nešto zlo za nas, ono kasnije ispadne dobro. Mi ne znamo, Allah zna. Kaže Imam Šafija rahimehullahu ta'ala kada bi mogao vidjeti kako Allah upravlja tobom i oko tebe ono što treba da ti se desi ili ne, srce bi ti poletjelo od sreće i ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi ne znamo. Allah zna. Ali ako budeš vjernik u Allaha, iskreni, istinski vjernik, ne samo na riječima, već vjera u Allaha bude duboko učvrstićena u tvome srcu. Duboko, čvrsta, u tvome srcu. Što god ti Allah propiše, to je dobro za tebe, znaj. Zatim, drugi vid lijepog obhođenja, lijepog ponašanja jeste ponašanje prema Allahovim stvorenjima. Kaže poslanik alihi salatu wasalam u ovom hadisu El birru husnul huluk. Dobročinstvo je lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje prema Allahu i zasigurno ko se bude lijepo obhodio prema Allahu činit će što je Allah naredio i ostavljat će ono što je Allah zabranio i time će postići mnogo dobro. A zatim lijepo ponašanje jeste i lijepo ponašanje obhođenje prema Allahovim stvorenjima ljudima i drugim stvorenjima. A pod lijepim obhođenjem prema ljudima smatra se da im činimo sve što je od koristi, da se sustegnemo od uznemiravanja njih, da saburamo, da se strpimo na njihovim uznemiravanjima. Nije lijepo obhođenje samo da im činiš korist, a ponekada ih i uznemiriš. Ili kada oni tebe uznemiravaju, da im ti uzvratiš istom mjerom, ne, već pod lijepim obhođenjem prema ljudima smatra se da im budemo od koristi, da od njih odagnavamo što je god moguće više, maksimalno, svaku štetu, da budemo strpljivi na njihovim uznemiravanjima, iskušenjima i da što je god moguće više budemo vedra i nasmijana lica. Kaže poslanik alihi salatu sam dalje u ovom hadisu, nakon što je rekao el birru husnul huluk, dobročinstvo ili dobro je lijepo ponašanje, kaže wal ismu a grijeh, zlo. Nakon što je pojasnio dobro, treba pojasniti i zlo. Jer mi trebamo činiti dobro i sustegnuti se zla. Moramo upoznati šta je zlo da bismo se mogli sustegnuti tog zla. Pa kaže wal ismu ma hake fi nafsika wa karihta an je alayhi alihi Nas. A grijeh jeste ono što kopka tvoju dušu. Ono što te čini uznemirenim. Ono što te čini nervoznim. I prezireš da ljudi saznaju za to. Da ti to radiš ili čak da ti o tome razmišljaš. To je grijeh. Ako se to pojavi u tvojoj duši, ostavi to. Ne razmišljaj o tome. Ne poseži za tim ono na čemu nisi smiren, jer naša lijepa vjera, dini islam, želi da živimo u rahatluku, želi da živimo smireni, spokojni. Pa kaže poslanik Alihi Salavcom, ono što kopka tvoju dušu, na čemu tvoje srce nije smireno, to je grih. Ostavi se, ostavi se toga. I svakako, ove riječi su upućene vjerniku. Zašto? Jer mi danas imamo ljudi Makar oni za sebe i govorili da su vjernici, kažem, ove riječi su upućene istinskom, iskrenom vjerniku, koji je praktičar vjere, koji obožava svoga gospodara, koji zna za svoju vjeru dini islam, kojem je njegova vjera nešto najsvetije u životu. A ne dakle oni koji samo kažu ja vjerujem, ja vjerujem, ja imam čisto srce, a nikome ne mislim zlato. Imamo danas brojne ljude koji se ponose grijehom, koji se diče grijehom, pa pričaju koliko su popili alkohola, šta su uradili te i te noći i slično. Da Allah sačuva. Ovaj hadis nije upućen takvim ljudima, jer takvi ljudi ne mogu osjetiti tu znemireno srca, jer njih nije strah Allaha da je njih strah Allaha prije svega ne bi to počinili, zatim ne bi o tome pričali, oni to uopće i ne smatraju grijehom. Čim obznanjuju šta su radili kada ih niko od ljudi nije vidio. Ovdje poslanik alaihi salatu sam govori kada se ispred čovjeka, vjernika, nađu određene stvari, kako prepoznati da li je to dobro ili zlo. Ako njegova duša nije smirena na tome, neka to ostavi. Ako prezire da ljudi znaju za to, onda treba da prezire znajući da Allah zna za to. Zar da se stidiš ljudi, a ne stidiš se Allaha, kome ćeš se to sutra vratiti ljudima, oni će stati u zaštitu tvoju sutra pred Allahom nikada. Tvoj otac i tvoja majka kojima si ti poput očiju na ovome dunjaluku, plod njihova srca, sutra ti neće biti od pomoći. Sutra će se svako od nas na sudnjem danu brinuti samo za sebe i govoriti nefsi, nefsi, samo da se ja danas spasim. Zato stidi se Allaha, o Allahu brini. Neka ti najveća briga bude Allah subhanahu wa ta'ala. Makar se ljudi rasrdili na tebe. Dakle, ono što kopka tvoju dušu i što bi prezirao da ljudi se upoznaju s tim, to je grijeh, toga se ostavi. Zatim u drugom hadisu vabi se Allahov poslanik alihi salatu wasalam slično kaže nakon što je upitao Jesi li to došao o Vabisa da me pitaš o grijehu i da me pitaš o dobročinstvu? Pa kada je dobio od Vabise potvrdan odgovor, rekao je pitaj svoje srce. Odnosno, na čemu je istinsko srce istinskog vjernika smireno? To je dobro. A ono što ga kopka, što ga čini uznemirenim, to je zlo, to je grije i ostavi se toga. Pa je rekao poslanik alihi salatu sam dalje, el birru ma itme ennet ilaihi nefsu. Dobro, dobročinstvo jeste ono na čim se, nad čim se smiri duša. Nad čim je ona smirena, spokojna. Nad čim želi da ustraje, da živi s tim. To je dobro. Jer to dobro voli i Allah i to dobro vole uglavnom svi ljudi. Wal ismu ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka nas wa aftuk. A grih jeste ono što kopka tvoju dušu i ono što kola u tvojim grudima, nisi na tome smiren da ti je nekako da pobjegneš od toga, da ti je da razrahatiš svoju dušu, to je grijeh. Ne pristupaj takvom dijelu wa in aftake nas wa aftuk. Pa makar ti ljudi govorili i govorili da je to dobro. Možda po pitanju nekoga drugog je dobro, ali ti si slab. Ti si slab možda. I po pitanju tebe to nije dobro. Ti bi možda zbog toga počinio neko zabranjeno djelo. Možda bi te to djelo odvelo do harama. Kao što su naši prethodnici govorili ostavljali smo halal bojeći se da ne upadnemo u haram, a li sumnjive stvari. Neko se može održati, neko se može sačuvati kada dođe jeli, i do sumnjivih stvari. Ima znanje, može da razgranči šta je dozvoljeno, šta nije. Ti ne znaš, ti nisi učen, kloni se toga. Znaš, tvoje srce nije smireno na tome, čovjek ti rekao, ma to je u redu, to je ispravno, ali ti dok hoćeš da pristupiš tom dijelu, da radiš to dijelo, nekako si uznemiren. Ostavi se toga. Po pitanju tebe, to nije dobro dijelo. Po pitanju tebe, to je grih, upašćeš u dalji, u dalji veći grih. Ostavi se toga. Dakle, ovaj hadis je veličanstveni hadis. Kako da znamo šta je dobro, šta je zlo, kako da se postavimo u određenoj situaciji kada nam se izloži, trebamo učiniti neko djelo. Makar ljudi rekli, to je djelo je dobro. Ako smo istinski iskreni vjernici, ako naše srce kuca za Allaha i Allahovu vjeru, ako ustrajavamo Allahovoj vjeri, čvrsti smo u Allahovoj vjeri, onda pitajmo svoje srce. Ako se naše srce smiri na tome, nije ga strah da i drugi ljudi znaju za to onda je to dobro. Međutim, ako je srce uznemireno, ako to kopka našu dušu, ako preziremo da drugi se upoznaju s tim dijelom, onda je to grijeh i ostavimo se tog dijela, ne primićimo se tom dijelu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas, da se okoristimo ovim riječima i ako Bog da, da znamo kako sutra postupiti u sličnoj situaciji kada nam se desi.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 Wa sallahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.